30 skirsnis. Nuleisdamas kūną žemėn, jis jautė, kad laiko rankose numerelį. Virvė buvo daugybę kartų apviniota apie šaką ir tik trumpas galas karojo nuo jos iki lavono. Didelė sodo statiniai buvo nuredėjusi per kokį jardą į šalį, nuo pakaruoklio kojų tartum soliukas nuspirtas savižudžio. O viešpatie, sukuždėjo Olboinas – Sunku suprasti, ar tai būta maldos ar dievagojimuose. Kaip tas tipas pasakė, jeigu jis sužinotų, tai turbūt pasikartų. Ar ne taip, tėvė Braunai? Taip, atsakė dvasininkas. Ir aš, kimiai tarė vendiamas, niekad nesapnavau, kad ką nors tokio pamatysiu arba pasakysiu. Bet kągi čia, be pridurti, kad prakeikimas išsipildi – Henris stovėjo užsidengęs rankomis veidą. Dvasininkas palietė jo alkūnę ir švelniai paklausė, ar buvote labai prisirišęs prie vėliaunių? Sekretorius atitraukė rankas. Išbliškęs jo veidas mėnesienoje atrodė pamėkliškas. Neapkenčiau jo iš viso širdies, tarė jis. Ir jeigu jį nužudė prakeikimas, gal tai buvo manasis. Dvasininko rankas postelėjo sekretoriaus alkūnė. Jis nuoširdžiai, kaip iki tol nebuvo kalbėjęs, tarė, Meldžiu nusiraminti, tai ne dėl jūsų prakeikimo. Policijai nebuvo lengva apklausti ketvirtą liudytojų, turinčių ką pasakyti šitoje byloje. Visi jie buvo garbingi, netgi verti pasitikėjimo žmonės, o vienas Sailas Vendimas, naftos tresto savininkas, labai galingas ir įtakingas. Pirmą policininką išdrysusi skeptiškai vertinti jo parodymus ir sik perverė plėniniai magnato rūstybė žaibai. Nedrįskite man kartoti, kad laikyčiausi faktų. Širkščiai nutraukė jis. Aš šimtus kartų laikiausi faktų, kai dar jūsų nebuvo pasaulyje. Tik retais atvejais faktai laikydavosi manęs. Aš jums dėstau tikrus faktus, tik sugebėkite juos suprasti. Apklausa atliekantis policininkas buvo jaunyvas ir neaukšto laipsnio. Jis miglotai suvokė, kad milijonierius tokia politinė figūra, su kuria negalima elgtis kaip su eiliniu piliečiu. Todėl jis perdavė magnatą ir kitus liudytojus flegmatiškesniam savo viršininkui, kažkokiam inspektoriui Kolinsui, žilam vyriškiui, įgudusiam kalbėti storžieviškai raminamu tonu. Jo išvaizda, sakytumėjai, bylojo, aš gerai širdis, bet neapkenčiu kaip paistomi niekai. Taigi, taigi, pasakė jis, žiburiuojančiamis akimis nužvelgdamas tris liudytojus, iš visko sprendžiant smagi pasakaitį. Tėvas Braunas grįžo prie savo kasdieninių priedermių, bet Sailas Vendemas atidėjo dar kokį valandai net gigantišką naftos rinkų tyrimo darbą, kad paliudytų stulbinančius savo išgyvenimus – Fenerio sekretoriavimas faktiškai pasibaigė su darbdavė mirtimi, o impozantiškajam Artui Olboinui nei New York'e, nei kur nors kitur, neturinčiam kitų tikslų, tik gyvybės kvepavimo platinimą ir didžiosios dvasios religijos kelbimą šiuo metu netrukdė niekas. Tad visi trys išsirekiavo inspektoriaus kabinete, pasiruošė patvirtinti vienas kito parodymus – Gal bus geriau, jei iš pat pradžių pasakysiu žvaliai, prabilo inspektorius, kad beprasmiška pūsti man į akis mistišką miglą. Aš praktikas, bet to policininkas, tad palikime tuos dalykus visokių religijų dvasininkams. Tas kunigas atrodo bus susukęs jums visiems galvas pramanais apie siaubingą mirtį ir atpildą, bet aš ketinu visiškai atriboti jį ir jo religiją nuo bylos tyrimo. Jeigu Vindas išėjo iš kabineto, vadinasi, kažkas jį išleido. Ir jeigu Vindas rastas pakartas po medžiu, vadinasi, kažkas jį ten pakūrė. Teisingai, tarė Feneris. Bet jeigu visi liudijame, kad niekas jo neišleido, tai problema, kaip jį kas nors sugebėjo pakarti. O kaip ant veido sugeba išaukti nosis, savo ruoštų paklaus inspektorius. Ant jo veido buvo nosis, o ant kaklo kilpa. Šitokie faktai, o aš, kaip jau minėjau, praktikas ir remiuosi tik faktais. Stebuklų pasaulyje nebūna, vadinasi, tai padarė žmogus. Alboinas stovėjo šiek tiek atokiau nuo kitų. Stambijo figūra buvo tarsi natūralus fonas lieknesniems ir judresniems vyrams stovintiems prieš akiją. Pamokslininkas panarino šarmuotą galvą, lyg pasinėrėsi savo mintis, bet po paskutinių inspektoriaus žodžių kilistelėjo ją, papurtė liūto karčius, tarytum pabudęs iš snaudulio, nors dar apsvaigęs. Jis žingtelėjo į grupelės vidurį ir visiems pasirodė, jog tapo dar masyvesnis negu anksčiau. Jie turbūt per greit palaikė jį kvailiu arba šarlatanu. Jis ne visiškai klydo, sakydamas, jaučia savyje nepaprastą gyvybinę jėgą, kaip tas prerijų vėjas, vieną dieną galys nupūsti visokią smulkmę. Vadinasi, jūs, misteri Kolinsai, praktikas, prabilo jis švelniai, bet ir įtaigiai. Trumpoje kalboje jūs du ar tris kartus pabrėžėte esas praktikas – tad manau nesuklydau. Kągi, tai labai įdomus faktelis tam, kas imsis aprašinėti jūsų gyvenimą, išsilavinimą ir užstaliais pokalbius, pridedant portretą, kai buvote penkerių metų amžiaus, jūsų senelės dagero tipą ir gimtojo miesto vaizdų. Esu tikras, kad jūsų biografas nepamirš paminėti ir to fakto, kad jūsų nosis buvo kaip mopso ir dar su spogu ir kad buvote toks išpampęs, jog per pilvą nebematėte kojų. O kadangi jūs praktikas, tai gal bepraktikuodamas atgaivinsite Voriną Vindą ir jį patį pasiklausite, kaip žmogus išeina pro uždarytas medinės duris. Bet man regis, jūs klystate, jūs nesate praktiškas žmogus. Jūs praktiškas nesusipratimas, štai kas jūs. Aukščiausiasis panoro su mumis pajaukauti, sutverdamas jūs. Dramatiškai apsisukęs jis gracingai žengė durų link, apstulbusiam inspektoriui dar nespėjus atgauti žadą – suvėlinti kontrargumentai nebegalėjo aptemdyti Olvoino triumfo. Manau, kad jūs absoliučiai teisus, pritarė Feneris. Jeigu praktika šitokie, geriau turėti reikalų su dvasininkais. Kai valdžia suprato, kas šitos bylos liudytojai ir kokios galimos pasiekmės buvo dar kartą bandyta sukurti oficialią įvykio versiją. Istorija jau prasiskverbėjo laikraščių puslapius pačia sensacingiausia ir netgi begėdiškai mistifikuota forma. Keli interviu su Vendimu apie paslaptingą nuotykį, straipsnį apie tėvą Brauną ir jo mistišką nuojautą netrukus privertė sluoksnius, formuojančius visuomenės nuomonę, imtis pastangų nukreipti ją išmintingesnę vagą. Dar kartą paieškota aplinkinio, subtilesnio prieima prie nepatogių liudytojų, jiems lyg tarp kitko buvo užsiminta, jog tokius anormalius reiškinius studijuojas profesorius Veiras. Jį itin sudominės tas stebinantis atsitikimas. Profesorius Veiras, garsus psichologas, itin daug dirbęs kriminalistikos srityje. Tik tai vėliau jie sužinojo, kad jis palaiko ryšio su policija. Profesorius Veiras buvo malonus džentelmenas, apsirengęs ramių, šviesiai pilkų tonų kostiumų su margu kaklaraiščiu ir smailę šviesia barzdele. Žmonėms, nesusidūrusiems su tam tikru mokslininku tipu, jis labiau panešėjo į peizažų tapytoje. Jo manieros darė ne tik tai mandagaus, bet ir atviro žmogaus įspūdį. Taip, taip, suprantu, tarė jis šipsodamasis. Galiu įsivaizduoti, ką jums teko patirti. Policija neskina žvaigždžių tokiais atvejais, kai prireikia psichologijos išmanimo. Savame aišku, senis Kolinsas pareiškė, kad jį te domina faktai, nesąmonė. Šitokiose bylose mums pabrėžtinai svarbu ne tik tai faktai, kur kas svarbiau vaizduoti. Jūs manote, grėsmingai paklausė vendimas, kad visa tai, ką mes laikome faktais, tai yra vaizduotės žaismas? Jokių būdų, atsakė profesorius. Aš tik manau, kad policija elgėsi kvailai, nuvertindama tokiuose bylose psichologinį elementą – Be jokios abejonės, psichologinis elementas yra viskas visame kame, nors pas mus dar tik pradedama tai suprasti. Imkime, pavyzdžiui, elementą, vadinamą individualybę. Jau anksčiau esu girdėjęs apie tą dvasininką, tėvą Brauną, vieną pačių iškiliausių nūdienos asmenybių. Jas paprastai gaubė savita atmosfera ir ne vienas su juo bendraujantis žmogus nesuvokė, kiek jo nervai ir netgi pojūčiai gali būti tos atmosferos veikiami ir kokį laiko tarpą. Žmonės hipnotizuojami, taip, taip, nuolat hipnotizuojami. Juk hipnozė, kaip ir visa kita, yra kokybės dalykas. Ji šiek tiek veikia, bet kuriame kasdieniškame pokalbėje ir visai nebūtina hipnotizuoti scenoje su fraku, žiopsant publikai. Tėvų Brauno religija seniai perprato šią aplinkos psichologiją. Ji žino, kaip vienu metu paveikti visą organizmą, netgi, sakysim, uoslę – Ji išmano įdomiausias muzikos poveikio efektus gyvuliams bei žmonėms. Ji gali, nustokite, nebeištvėrė Feneris. Gal norite įteikti mums, kad jis atėjo koridoriumi bažnyčios vargonais nešinas? Na ką jūs, jis moka kur kas geresnių dalykų, nusijokė profesorius Veiras. Jis sugeba sukoncentruoti visų tų dvasinių garsų ir vaizdinių ir netgi kvapų esmę į kelis santūrius gestus virtuoziškai, kaip gerų manierų mokykloje. Galbūt jis pajėgus vien savo buvimu taip sukoncentruoti jūsų mintis į antgamtiškus reiškinius, kad realūs dalykai nepastebimai įsisklaidys iš jūsų sąmonės. Jūs turbūt nenustepsite išgirdę, kalbėjo jis vėl, tapdamas geraširdišku, kad kuo daugiau mes tyrėme tą problemą, tuo labiau abejotiniai darosi visi liudytojų parodymai. Nerasite ne vieno liudytojo iš 20, kuris būtų tikrai pastabus. Ne vieno iš šimto, kuris stebėtų profesionaliai ir, tiesą sakant, ne vieno iš šimto, kuris galėtų iš pradžių stebėti, paskui įsiminti ir galų gale papasakoti. Nuolatos kartuojami moksliniai eksperimentai patvirtino, jog įtampos veikiami žmonės manydavo, jog durys uždarytos, kai jos būdavo atviros, arba atviros, kai jos būdavo uždarytos. Žmonės painėdavo langų ir durų skaičių sienoje, priešais kurią stovėdavo. Saulėtą vidurdienį juos ištikdavo regėjimo haliucinacijos, tai atsitikdavo netgi be kieno nors hipnotinio efekto – O juk šiuo atveju mes susidūrėme su labai stipria, turinčia įtaigos jėgą asmenybę, siekiančia, kad jūsų atmintyje užsifiksuotų tik tai vienas epizodas. Padūkės airis mojuoja pistoletu, paleidžia į dangų prakeikimą ir toščią šūvį, kurio aidai sukėlė per kūniją. Profesoriau, sušuko Feneris, aš net ir mirties valandą galėčiau prisiekti, kad durys nebuvo atsidariusios. Pastarėjai eksperimentai, lyg niekur nieko kalbėjo profesorius, – leidžia daryti prielaidą, kad mūsų sąmonė nėra nepertraukiama būsena, o greitai besikeičiančių vaizdų seka, tartum kinematografe. Todėl gali pasitaikyti, kad kažkas, taip sakant, praslenka viena ar kita kryptimi tarp kadrų. Tas kažkas pasinaudoja tik tą akimirką, kai įvyksta užsiemimas. Sutartinė fokusininkų kalba ir visi rankų miklumo triukai susiję su tuo, ką mes vadiname juodais apakimo tvyksniais tarp regėjimo tvyksnių. Taigi tasai dvasininkas ir transcendentinių idėjų skelbėjas įteigia jums transcendentinį vaizdinį, pavyzdžiui, senovės keltą, kuris tarsi titanas sugriauna bokštą savo prakeikimu. Galbūt jis įtvirtino vaizdinį kokiu nors nežymiu, bet įsakmiu gestu, nukreipdamas jūsų akis ir mintis į nežinomą piktadarį, tykantė pačioje. O galbūt dar kas nors atsitiko arba dar kas nors praėjo pro šalį. Vilsonas, Vindotarnas praėjo koridoriumi, burptelėjo Olboinas ir atsisėdo ant suolo laukti, bet nemanau, kad jis būtų itin išblaškęs mūsų dėmesį. Labai ar nelabai sunku šitą nuspręsti, atremė veiras. Bet tai galėjo atsitikti praeinant tarnui arba, kas labiau įtikėtina, jūsų akim sekant kokius nors dvasininko gestus, kai jis jums sekė stebuklingą pasaką. Kaip tik per vieną iš tų juodų tveiksnių, misteris Vorinas Vindas ir įsmoko pro duris pasitikti savo mirties. Tai pats įtikimiausias išaiškinimas. Jis iliustruoja naują mokslo dėsnį. Sąmonė yra ne ištisinė linija, o punktyrinė. Reto punktyro linija, sumurmėjo Feneris. Dar tiksliau, vien juodi taškai. Nejaugi iš tikrųjų tikite, paklausė Veiras, kad jūsų šefas buvo uždarytas kambaryje kaip kalėjimo kameroje – Jau geriau patikėti tuo, negu manyti, kad mane patį reikėtų uždaryti kambaryje, psichiatrinėje palatoje. Štai kodėl man nepatinka jūsų hipotezės, profesoriau. Aš greičiau patikėsiu dvasininku, kuris tiki stebuklu, negu liausios tikėjęs, kad kiekvienas žmogus turi teisę tikėti faktu. Dvasininkas man sako, kad žmogus kreipiasi į Dievą, apie kurį aš nič nieko nežinau, prašydamas atkeršyti už jos kreudas pagal aukščiausią teisingumo dėsnius, apie kuriuos taip pat nič nieko nežinau. Neturiu ko pridurti tuo klausimu, nebent tai, kad nieko čia nenutuokiu. Bet jeigu to skurdžiaus airio malda ir pistoleto šūvis buvo išgirstas aukštybėse, tai jūs gali reaguoti taip, kad mes nei nesuprasime. O jūs raginate netikėti šio pasaulio faktais, nors juos suvokia penki mano jutimo organai. Anot jūsų, ištisa procesija airių su muškietomis galėjo pramarširuoti per šitą kambarį, kol mes šnekėjomės, jei tik jie būtų stengęsi statyti kojas pagal mūsų protų užtemimų tvyksnius. Šventųjų tėvų stebuklai, krokodilo materializavimasis arba apsiausto pakabinimas ant saulės spindulių atrodo beveik natūralūs, lyginant su jūsiškiais. Na kągi, gan atžeriai tarė profesorius Veiras, jei jūs tvirtai nusprendėte tikėti savo dvasininku ir jo antgamtiško eiriu, nieko nebegaliu pridurti. Gaila, kad neturėjote progos susipažinti su psichologija. Ko ne, tai ne, šaltai atsakė Feneris. Užtat turėjau progą susipažinti su psichologais ir mandagiai nusilenkęs, išsivedė savo delegaciją iš kabineto. Jis netarė nei žodžio, kol jie neišėjo gatvę, bet ten ugningai kreipėsi abu bendraminčius. Paklaikė bepraučiai, tūžo Feneris. Ar jie įsivaizduoja, kokią velnevą užvirs pasaulyje, jeigu niekas nebetikės savo akimis? Būtų gera paleisti kulką jo kvailą makaulę, o paskui pasiaiškinti, kad tai padariau per tamsos tvyksnį. Ar tėvo Brauno stebuklas antgamtiškas ar ne, bet jis pasakė, kad tas stebuklas įvyks ir jis įvyko – Visi šitie prakeikti ekscentrikai tiesugeba spoksoti, kol kas nors dedasi, o paskui šaukti, kad to nebuvo. Klausykite, man regis, mes tiesiog privalome pagarsinti tą mažytį tėvo Brauno sugebėjimų demonstravimą. Juk visi trys esame normalūs, blaiviai mąstantys žmonės, Mes niekada nieko netikėjome, mes nebuvome išgėrę, nebuvome apimti religinės ekstazės, stačia viskas dėjusi taip, kaip jis buvo nusakęs. Visiškai sutinku, tarė milijonierius. Ką žino, gal čia prasideda didi epocha religijos istorijoje. Šiaip ar taip tėvas Braunas, pats priklausantis šitai sferai, be abejonės paliks joje ženklų pėtsaką. Po kelių dienų tėvas Braunas gavo labai mandagų laiškelį pasirašytą Sailo T. Vandemo, kviečianti nurodytą valną atvykti į butą, iš kurio dingo velionis Vindas ir įsiaiškinti tą nepaprastą įvykį. Tas įvykis jau buvo pradėjęs dominuoti laikraščio puslapiuose. Jo aprašymus visur entuziastingai garbstė okultizmo entuziastai. Žingsniuodamas į minulio pjautuvą ir kopdamas laiptais į lifto aikštelę, tėvas Braunas matė reiksmingas antraštes – dingusio bežinio savižudybė, prakeikimas už nerekilpą filantropui – Jis rado tą pačią trijulę, su kuriais įskyrė. Vendėma, Olboina ir sekretorių, bet iš karto pajuto, kad jų tonas visiškai pasikeitęs, pagarbus ir net nuolankus. Jie stovėjo prie vindo stalo, ant kurio gulėjo didelis popieriaus lapas ir rašymo reikmenys. Visi trys atsisuko pasisveikinti su juo. Tėve Braunai prabilo trijulės oratorius, žilaplaukis svečias iš tolimųjų vakarų, susikaupęs dėl savo vaidmens atsakingumo. Pasikvietėme jūs čia visų pirma norėdami atsiprašyti ir padėkoti. Mes pripažįstame, kad kaip tik jūs pirmas pajutote ženklą iš dangaus. Mes visi trys buvome kietakakščiai skeptikai, bet dabar suprantame, jog žmogus privalo pramušti tą keutą, jei nori apriepti didžiasias paslaptis už savo suvokimo ribų. Jūs pripažįstate tas paslaptis, pripažįstate nematerialistinį reiškinių aiškinimą ir mes pasitikime jumis. Antra, mes jaučiame, kad šitas dokumentas būtų neužbaigtas be jūsų parašo. Mes surašėme tikslius faktus psichikos reiškinių tyrinėjimo draugijai, nes laikrašių pranešimų negalėtume pavadinti tiksliais. Papasakojome, kaip gatvėje buvo ištartas prakeikimas, kaip žmogus buvo uždarytas šitame kambaryje tartum kalėjimo kameroje, kaip prakeikimas tirpdite ištirpdė į ore, o paskui nesuvokiamų būdu materializavosi pakaruoklių savižudžių. Tai ir viskas, ką galime pasakyti apie šitą istoriją, bet mes visą tai žinome ir patys matėme. Kadangi jūs pats pirmas patikėjote stebuklų, mes visi manome, kad jums ir dera pasirašyti čia pirmam. Bet tiesą sakant, man nesinorėtų čia pasirašyti, sutrikęs tarė tėvas Braunas. Nenorite pasirašyti pirmas? Ne, aš apskritai nenoriu čia pasirašyti, kukliai atsakė tėvas Braunas. Supraskite, mano profesijos žmogui netinka juoktis iš stebuklų bet juk jūs pats tai pavadinote stebuklu, išputė akis Olboinas, nuoširdžiai apgailestauju, tarė tėvas Braunas. Dėja, bus atsitikęs nesusipratimas. Nemanau, kad būčiau tai vadinę stebuklu. Aš tik tai pasakiau, kas gali atsitikti. Jūs prieštaravote, kad to negali atsitikti, nes tai būtų stebuklas. Bet atsitiko ir jūs pasakėte, kad tai stebuklas, bet nuo pradžios iki pat pabaigos aš nepasakiau nei žodžio apie stebuklus arba magiją arba apie panašius dalykus. O aš maniau, jūs tikite stebuklais, įsiterpė sekretorius. Taip, atsakė tėvas Braunas, aš tikiu stebuklais. Aš tikiu, kad yra tigrų žmogėdrų, bet nematau jų bėgiojant aplinkui. Jeigu man reikia stebuklų, žinau, kur jų ieškoti. Aš nesuprantu jūsų požiūrio, tėve Braunai, nuoširdžiai prisipažino vendimas, juk jis labai ribotas, o jūs man netrodote ribotas, nors esate dvasininkas. Nejau nematote, kad šitoks stebuklas apverstų aukšinkojomis bet kokį materializmą, jis garsiai paskelbtų pasauliu, kad nežemiškos jėgos gali veikti ir veikia. Jūs pasitarnautumėte religijai, kaip ne vienas dvasininkas iki jūsų. Tėvas Braunas šiek tiek įsitempė, apkūnijo figūra įgyjo kažkokio nesamoningo ir neapibrėžto orumo. Nejaugi siūlote, kad aš pasitarnaučiau religijai samoningų melu? Ne visai aiškiai supratau, ką jūs norėjote pasakyti. Atvirai kalbant, ir jums pačiam tai nėra aišku. Galbūt melu ir galima pasitarnauti religijai, bet esu tvirtai įsitikinęs, kad Dievui nepasitarnausi melu. Ir jeigu primiktinai postringaujate, ar jums nebūtų naudinga šiek tiek apie tai išmanyti – Man sunku jo suprasti, prisipažino milijonierius. Aš taip ir maniau. Paprastai tarė tėvas Braunas. Jūs teigiate, kad čia veikia nežemiškos jėgos. Kas per nežemiškos jėgos? Turbūt nemanote, kad viešpaties angelai nunešė ir pakorė jį ant parko medžio. O dėl puolos angelų? Ne. Žinoma, ne. Šitą nedorą darbą padarė žmonės, bet jie ir liko savo nedorumo rėmuose. Jie nebuvo tokie nedori, kad pasinaudotų piktųjų dvasių pagalba. Aš šitą nutokiu apie satanizmą, kaip nuodėm klausys, privalau nutuokti. Žinau, kas tai yra ir kaip pasireiškia tikrovėje. Tai ir puikybė, ir klasta. Tai savimeilė, tai noras bauginti nekaltus tik dalinai paaiškinamais dalykais širpinti vaikus. Štai kodėl satanistai taip yra pamėgę paslaptis ir išventinimus, ir slaptas draugijas ir taip toliau. Jų akis mato tik tai save, kad ir kokie būtų didingi ir grėsmingi, jie visada tuo dangsto niekingą, beprotišką grimasą. Umai jis pasipurtė lyg nuo ledinio vėjo gūsio. Gal jau pakaks, patikėkite manimi, jie čia nieko dėti. Nejaugi manote, kad tam vargšai pakvaišusiam mano airiui, galvotrukčiais bėgusiam gatve, iškart išplepėjusiam man pusę to, ką žinojo ir pasprukusiam iš baimės, kad neišplepėtų daugiau, nejaugi manote, kad šetonas būtų patikėjęs jam savo paslaptis. Aš galiu patikėti, kad jis buvo susimokęs su dviem kitais, dar žemiau polusiais negu jis, bet kai prabėgdamas kars gatviu jis iššovė iš pistoleto ir suriko prakeikimą, jis buvo nesavas iš įniršio. Bet ką visa ta velneva reiškia, net piktelėjo vendimas. Žaislinis pistoletas ir prašioko prakeikimas negali padaryti to, kas įvyko, jei čia nėra stebuklo. Vindas nuo to nedingtų kaip dūmas ir neatsirastų už ketvirčio mylio su kilpa ant kaklo. Negali tai negali, griežtai tarė tėvas Braunas. O ką jis gali padaryti? Ir vėl nebesuprantu jūsų, niūriai tarė milijonierius. Aš sakau, ką jis gali padaryti, pakartoja dvasininkas pirmą kartą lyg ir imdamas nekantrauti. Jūs vis kartojate, kad tuščias pistoleto šuvis negalėjo padaryti to, negalėjo padaryti anu, kad jeigu viskas klostėsi taip, negalėjo įvykti žmogžudystiai arba negalėjo įvykti stebuklas. Ar jums neteina į galvą paklausti save, o kasgi galėjo atsitikti? Kas atsitiktų, jeigu kažkoks beprotis nei iš jo, nei iš to pikštelėtų iš pistoleto po jūsų langų? Kaip tada pasielgtumėte? Vendimas susimastė. Turbūt žvilgtelėčio pro langą, tarė jis. Taip, tarė tėvas Braunas. Jūs žvilgtelėtumėte pro langą. Štai ir visa istorija. Liūdna istorija, bet jau baigta. Beje, yra ir lengvinančių aplinkybių. Tai kodėl žvilgtelėjimas pro langą nužudė jį, paklausė Olboinas. Juk jei būtų iškritęs pro langą, lavonas būtų gulėjęs skersgatvyje. gatvėje. Ne, tyliai tarė tėvas Braunas. Jis neiškrito, jis pakilo aukštyn. Jo žodžiai nuskambėjo tartum gongo dūžis, tartum lemties balsas, bet jis kalbėjo toliau. Jis pakilo, bet ne su sparnais, ne su gerųjų ar blogųjų angelų sparnais. Jis pakilo ant virvės galo, taip kaip jį matėte parke. Kilpas suspaudė kaklą tą akimirką, kai jis iškišo galvą pro langą. Turbūt prisimenate Vilsoną, galiūną jo tarną, o juk vindas buvo niekas sunkesnis už krevetę. Argi Vilsonas neišėjo viršutinį aukštą, pilną paketų perryštų vervėmis? Ar po tos dienos matėte Vilsoną? Drįstu manyti, kad ne. Kitaip tariant, prabilo sekretorius, Vilsonas ištraukė jį iš lango, tartum upėtakė meškerė. Taip, atsakė dvasininkas, ir per kitą langą nuleido žemynį parką, kur trečiasis samokslininkas pakorė jį ant medžio. Prisiminkite, kad skersgatvis visada tuščias, kad prieš priešiais aklina siena, kad viskas buvo padaryta per penkias minutės po to, kai airis davė ženklą šaudamas. Nusikaltelių buvo trejetas. Ar galėtumėte atspėti, kas jie? Visi trys poksojo į tuščią lango kvadratą ir aklina baltą sieną už jo. Ne vienas neatsiliepė. Beje, tarė tėvas Braunas, nemanykite, kad smerkiu jūs dėl antgamtiško išvadų – Priežastis iš tiesų labai paprasta. Visi trys prisiekinėjote, kad esate užkėtėję materialistai, o faktiškai visi balansavote ant tikėjimo ribos, tikėjimo bet kuo. Šiandieną taip balansuoja tūkstančiai žmonių, bet ant siaurutės ribos ilgai neįstovėsi. Jūs nenurimsite, kol kuo nors neįtikėsite. Štai kodėl misteris Vendimas peršūkavo naujausias religijas, misteris Olboinas cituoja šventą raštą, kurdama savoje kvėpavimo religiją, o misteris Feneris bamba ant to paties dievo, kurį neigia. Štai čia ir pasireiškia jūsų dvilipumas. Tikėti nenatūraliais reiškiniais jums atrodo natūralu, o pripažinti tik natūralius nenatūralu. Juk te reikėjo menkučio paustumio, kad patikėtumėte tuo, kas nenatūralu, antgamtiška, nors įkromoje tie reiškiniai buvo visai natūralūs ne tik tai natūralūs, bet tiesiog nenatūraliai paprasti. Man rodos, paprastesnė istorija sunku ir sugalvoti. Feneris nusijokė, bet toj pat apsiniaukė. Niekaip nesuprantu vieno dalyko, tarys. Jeigu tai padarė Vilsonas, tai kodėl Vindas laikė tokį žmogų ir netgi artimai bendravo? Kodėl jį nužudė žmogus, su kuriuo kasdien bendravo ilgus metus, juk jis garsėjo sugebėjimu iškart permanyti žmonės? Tėvas Braunas trinktelėjo skėčių į grindis, nors retai te parodydavo savo pyktį. Taip, tarė jis beveik įniršęs, dėl to jį ir nužudė, kaip tik tai dėl to, kad įsivaizdavo esas žmonių likimų teisėjas. Trijulė sužiūro į jį, bet jis kalbėjo toliau, lyg jų čia nei nebūtų. Kas yra žmogus užsimanęs teisti kitus, paklausė jis, nelaukdamas atsakymo. Juk šitie trys tai valkatos, kurie kadaise paprašė išmaldos, o jis mikliai, net nedvėjodamas, pavarė juos į kairę ir į dešinę, sakytum, neegzistuotų nei mandagumas, nei noras pasikalbėti, nei teisė pasirinkti draugą. Dvidešimtis metų ruseno jų neapykanta kilusi tą akimirką, kai jis vos žvilgtelės nusprendė jų likimus. Taip, tarė sekretorius, dabar aš supratau ir supratau, kaip jūs suprantate. Viską, viską. Tebūnu aš prakeiktas, jei ką nors supratau. Garsiai sušuko nenustykstantis džentelmenas iš tolimųjų vakarų. Tas jūsų Vilsonas su airiu atrodo du galvažudžiai nudaubė savo gerdarį. Mano moralė, ar tai religija ar ne, neturi gailėščio šitokiems kraugeriškiems piktadariams. Taip, jie piktadariai, ramiai pasakė Feneris. Aš jų visai neteisinu, bet turbūt tėvo Brauno pareiga melstis už visus žmonės, net ir tokius – Taip, patvirtino tėvas Braunas, mano pareiga melstis už visus žmonės, net ir už tokius kaip Vorenas Vindas. Darnvėjų giminės lemtis – Du peizažistai stovėjo įsižiūrėję į tą patį peizažą, jūros peizažą, Abiems jis imponavo, nors įspūdžiai šiek tiek ir skyrėsi. Vienam iš jų, kylančiai Londono žvaigždėj, šis vaizdas buvo nematytas ir neįprastas. Kitam, vietiniam dailininkui, nors žinomam šiek tiek plačiau, matytas jau nesyki ir gal kaip tik todėl dar įspūdingesnis. Jei vertintume koloritą ir natūrą dailininko akimis, tai prieš juos driekėsi smėlio ruožas, o viršum jo saulėlydžio dangaus ruožas nuspalvinas apylinkę niūriais tonais – vaiduokliškai žalsganais, bronziniais, rudais ir pilkai rusvais, neblankiais, o slepiningesniais gal net už auksą. Tas lygias linijas ardė vienui vienas ilgas pastatas, nusitęsęs ko iki pat vandens. Aplink jį vešančios pekžiolės ir nendrės tartum susilėjo su jūros dumbliais. Labiausiai krito į akis apgriuvusi viršutinė namo dalis, žiojėjanti gausybę langų keurymių ir vakarėjančiame danguje juoduojanti it karkasas. Apatinėme aukšte beveik visi langai buvo užmūryti, jų kontūrai vos bei žiūrimi prietemoje. Bet vienas langas tebe buvo langas, visų keiščiausia, kad jame švietė žiburys. Ir kas gali gyventi šituose griuvėsiuose, sušuko londonietis, stambus, bohemiškos išvaizdos jaunuolis, truputį sendinamas susivėlusios rudos barzdos. Visame Čelsyje jis buvo žinomas kaip Haris Peinas. Galite pagalvoti, kad vaiduokliai atsiliepė jo bičiulis Martinas Vudas – Na kągi, žmonės, kurie ten gyvena, tikrai panašus į vaiduoklius. Gal paradoksalu, bet londonietis, triukšmingai betarpiškas ir naivus, atrodė beveik kaimietis, o vietos dailininkas, išvalgesnis ir daugiau patyrė žmogus, žiūrintis į jį su vyresniu atlaidumu. Ir iš tiesų, ori laikysena tamsus drabužiai, kvadratinis neišraiškingas veidas ir glotniai nuskusti skruostai teikė jam pranašumo. Žinia tai tikrai laiko ženklas, kalbėjo jis toliau. Tikriau ženklas praėjusių senų laikų, nusinešusių garsias giminės. Tame name gyvena paskutiniai kilmingos darnvėjų giminės palikuonis, bet mūsų dienomis nedaug surastumėm vargingesnių už juos. Jie nepajėgų sutvarkyti viršutinio aukšto ir privesti lindėti tų griuvėsio pačioje, tarsi kokie šikšnausparniai arba pelėdos. O juk jie turi šeimininių portreto iš raužių karų laikotarpio, pirmųjų portretinės tapybos Anglijoje pavyzdžių, kai kurie nuostabus. Aš tai žinau, nes Darnvėjai buvo prašę manęs juos restauruoti. Ypač vienas iš pačių ankstyviausių toks išraiškingas, kad net šiurpas nukrečia. O mane šiurpas nukrečia tik pažiūrėjus į tą laužą, pasakė Peinas – Teisybė sakant ir mane, pritarė bičiulis.